islom tavhidni olib kelganda g'arib bo'ldi va g'ariblikka qaytadi dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir ham yagona ollohga ibodat qilishlikka da'vat qilinadigan bo'lsa inson g'arib bo'lib qoladi nahotki sen bilib shu butun xalqlar bilmasa deydi nahotki shunchalik hamma hukmni boshqarayotganlar hammasi bilmasdan nahotki sen bir yosh sen bilsang deydi g'arib bo'ladi g'arib kim rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini ihyo qilgan kishi bid'at ahllarining ichida g'arib bo'lib o'tiradi g'arib kim g'arib ollohni o'zigagina ibodat bilan ulg'ayayotgan yigitki butun havo ahllarini ohlida xohlagan kiyim kechak boshqa hamma narsada islomga ergashmasdan butun odamlarning tarafidan tuzilgan yo'llarga ergashib ketayotgan odamlarning ichida islom hukmini islom har bir sohada nimani hukm qilgan bo'lsa shuni qilaman deb turgan yosh yigitlar xususan g'aribdir islom shu g'ariblikka qaytadi dedilar hozir islom haqiqatda g'arib bo'ldi birodarlar haqiqiy islomni o'zida mujassamlashtirgan kishi odamlar o'rtasida g'aribdir g'ariblarga muboraklik bo'lsin dedilar jannat bo'lsin deb duo qildilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zi rivoyatlarda odamlar buzilganda o'zini salohiyatlik qilib o'zini o'nglab yurgan g'ariblarga jannat bo'lsin dedi